várias mamas do que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá, papapá na terra dela. Vai, vai, perereca vem, vem. Perereca vai, vai, perereca pá, pá na terra dela. Vai, vai, perereca vem, vem. Perereca vai, vai, perereca na tá dela. Foi treta aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de festa, um arsenal de bala. Agora toma, pai. Oh, toma, toma, sata, cora, toma, pay. Toma, toma, sata, cora, toma, toma, toma, toma, sata, cora, toma, do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Oh. Vai ser papapapá, papapá na terra Ela vai, vai, perereca vem, vem. Perereca vai, vai, perereca pá, pá na terra Ela vai, vai, perereca vem, vem. Perereca vai, vai, perereca tá, tá, tá teclada. Ela foi treta aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de festa, um arsenal de bala. Agora toma, vai. Oh, toma, toma, hallada, ahora toma, pay. Toma, toma, hallada, tomate, toma, toma, toma, toma, tomate, toma, toma, toma, toma,